Augenmaß, statt zu laufen Mann, dauernd auf der Autobahn, Hotbox beim Autofahren, immer unterwegs, 24-7, Kriminalität, illegaler Weg, grün oder Schnee, SQP, Mercedes AMG, mach Para jeden Tag, ich mach Para seit ich denken kann, zwick dein Sektempfang, hinterlass ein Flächenbrand, yeah, wir haben Schusswaffen mit, bunkert das Gift und das ist Schicht, mach Umsatz geschickt, neue Kundschaft beim Rundgang gekriegt, die Weiber laufen, Kunden kaufen, ziehen und rauchen, tritt der Täter an. Ich kam nie gut bei den Lehrern an. Nein, bra. Doch fliege hoch, so wie Peter Pan. Und wir trugen Paris, bevor Neymar kam. Kapital, ich mach mir die Beute klar. Rapper sind 31er und ich bin 94er. Keine Zeit für dich gewünscht, weil ich bin nur am Kipp. Doch ich nehme mir die Zeit für seine Mutter fliegen. Denn es geht hier nur um Scheine, mein Bester. Also besser, lass mal dein Tesla. Denn ich baller auf dein Team wie Iniesta. Auf dem Ferrari bei Paracel. Lass die Weiber laufen, Kunden kaufen, ziehen und rauchen ohne Pausen. laufen. Lass die Säufer laufen, tunsen, kaufen, ziehen und rauchen, ohne Pausen. Egal ob drin oder draußen, schaffen Cash zu dem Haufen. Lass die Säufer laufen, tunsen, kaufen, ziehen und rauchen.